Dumnezeu atunci a lucrat prin domnul Hudia, pe atunci director general. Domnul Hudia, când a fost întrebat, cum te poți îngădui în bloc, care era atunci al CFR-ului, să locuiască un pocăit? Spre lauda lui, domnul Hudia a spus așa, Ba din potrivă, în acest om am încredere, pentru că acest om nu bea, nu fumează și se odihnește. Și aceasta noi știm pentru că suntem vecinii lui. Și atunci Dumnezeu a îngăduit să astupe gura lupilor, oamenilor răi, ca după câteva vreme să se întoarcă toți spre noi. Și ce minunat a fost la despărțire! Dumnezeu să-și aducă aminte și de alți oameni în încercări și să-i binecuvinteze să reziste, să iese la lumină și să fie totul dovedit a fi uh, uh, nevinovați înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu. Să dea Domnul toți copiii lui să fie așa. Amin. contra ta, Iisus, este dușmanii, dar Tu din cer tronezi în univers. Plutesc ades nespus, se zbat sărmanii, să scoată noi în sus în proză sau în vers Te fac ba fachir, ba hipnotizor Iar unii îți neg existența Dar tot ce tu ai zis Așa ai în tocmai Și doar un Dumnezeu viitor poate ști. Proască cu noroi Să te mânășească Dar slava ta mai mult cât va străluci. Atunci lovesc în noi să ne zdrobească, crezând că atunci pe tine te vor nimici, te fac va fachir, va hipnotizor, iar unii îți neg ai zis așa ai în tocmai Și doar un Dumnezeu Viitorul poate ști domnește-ne veci cu slavă mare și odată orice ochi îl va vedea. Acum poți să petreci, să vii în splendoare, dar vii ba fakir, ba hipnotizor, iar unii îți neg existența. Dar tot ce tu ai zis, așa-i tocmai și doar un Dumnezeu viitorul poate ști.